yeah, yeah, yeah, yeah, ay, yeah, ay. Checa, checa, hey, ay, ay, ay. Checa la calón, checa la calón, checa la calón. Chécale que long, chécale que long, chécale que long. dice? Ah, la chamaquita quiere party, quiere sentir un bellaqueo. Quiere que le baje el panty, que también le meta el dedo. Ella lleva cana, ella es sincera y mueve el culo. Me computa con la amiga para que el party se arme duro. Chécale que long, que le que Ven que te voy a agarrar, te voy a dar con el martillo y todo Chécale que long, que le que Diablo, tú eres malvada y me encanta ese pezón. Chécale que long, chécale que long, chécale que long. Chécale que long, lo chequelón, lolón, lonche, lolón, lonche, que lo que Me gusta que tú te me bajes este Ella está muy cachona, tiene un suave que está cabrón. Me levanta con ansia para que haga el amor. La llevo otra galaxia siempre con su delincuente. La chica tiene un piquete cabrón, ella no de gente checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, check checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, checa, check checa, check checa, check checa, check checa, Check checa, check check checa, check checa, check Chequelón, chequelón, lo, lo, quelón, que chequelo, lo chequelo, lo, chequelón, que lo que lo, Me gusta que tú te me bajes ese pantalón. Yo, yo, yo, yo, yo. Oye, que lo que. La mujer es activa para que mueva la nalga. Tú estás claro, ¿verdad? Yo, ah. Que lo que, que lo que, que lo que. Pla, pla, pla, pla. Ay, bobo, ay, bobo. Ah, es mentira.